الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما لم تنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Draga braćo i uvažene sestre, sa Allahom pomoći i njegovom dozvolom progovorit ćemo nešto večeras o uzrocima, odnosno dijelima koja izazivaju Allahovu sržbu. Mi svi znamo, draga braćo i uvažene sestre, da kad su pitanja Allahova stvorenja, osobe koje su nama veoma važne, bitne, e, s kojima smo vezani ili od njih ovisimo, mi vrlo često tragamo za njihovim zadovoljstvom. Želimo da one budu sa nama zadovoljne. Izbjegavamo momente ili situacije u kojima bi mogli njih naljutiti. Jer su nam te osobe veoma važne, potrebne u našem životu svakodnevnom i neugodno bi nam bilo ako bi znači između nas se pokvarili, odnosi. A kamo ako bi nam zahatrle. Allah uzvišen pripada najuzvišeniji primjer. Postoje djela kojima se može izazvati Allahu srđba i, njegova ljutnja. Iz čega proizlazi nesreća oba svijeta. Jer na koga se Allah uzvišen zasrdi, taj neka zna da udanje od Allahove milosti koja obuhvata svaku stvar i takva osoba može izgubiti bilo kako dobro i na ovom svijetu, a svakako može izgubiti, znači je da izgubi i vječni svijet, ahiret. I mora se pokajati Allahu Đelešanu i mora moliti Allahu za oprost grijeha, međutim nalazimo da velika većina muslimana danas apsolutno ne razmišlja o tome, nego vrlo često da daje prednost Allahovim stvorenjima, nastoji da njih zadovolji, da oni svi sa njim budu zadovoljni, a na posljednjem mjestu iz, ili o o čemu razmišlja jeste da li Allah uzvišni sad zadovoljen ili da li će određenim postupkom, dijelom, riječima rasrditi uzvišenog stvoritelja, a kad se Allah rasrdi, iza toga znači svakako slijedi čovjeku nesreća i težak i tegoban, tegoban život. Otuda znači vidimo važnost da se spomene nešto o ovoj temi. Pa ćemo sa vama pomoć spomenuti nekih desetak do petnaest možda nekakvih jel, dijela za koje je došlo znači u vjerodostojnim hadisima poslanika sallallahu i kuranskim ajetima upozorenje vjernicima i vjernicama da se čuvaju tih dijela kako je ne bi zadesila Allahova sržba. Pa prvo tih djela jeste, draga braćo i cijene sestre, ljutnja kad čovjeka zadesi nešto od Allahove odredbe kadra i zadovoljstvo sa, znači Allahovom odredbom u pogledu, znači nekakvu belaja koji se na čovjeka spusti, da li to bio gubitak i metka ili gubitak zdravlja, smrt drage osobe ili bilo kakva dunjalučka nesreća, smrt ili bolest koja zadesi čovjeka, neuspjeh u nečemu, vrlo često nalazimo da mnogi ljudi koji se ubraju muslimane nisu zadovoljni sa Allahom odredbom i ponašaju se onako kako izazivaju znači Allahovu sržbu time što nisu zadovoljni sa Allahom odredbom, mada sami oni vjeruju šest imanski šart. obil i hajri i to svi dobro znaju i vjerujemo da sve što događa biva sa Allahom voljom i njegovim određenjem. Znači sve što nas zadesi od lijepoga i lošega, to je po Allahu odredbi i u tome se krije Allahova mudrost. Spominje se u predaji kod imama Tirvize Ibn Mađe od Enesa Ibn Malika da je rekao Allahu poslanik sallallahu sallam idham il jazai ma il Doista veličina nagrade je shodno veličini iskušenja. Svakako, draga braći i ovaj hadis govori o tome da čovjek koji biva iskušan teškim iskušenjem, bolesti u njemu samom ili bolesti nekog, nekog od njegovih bližnjih, smrću drage osobe, svakako sodno toj težini tog bola biva i nagrada kod Allaha Đelešanu. Ne može isto biti iskušan onaj koji je izgubio, svoje čedo, izgubio svoje dijete, pa osaborio na tome i zadovoljan sa Allahom odredbom kao onaj koji je recimo samo ubio se u prst pa bio strpljiv na tome. Svakako da među njima znači velika razlika ima. Da li kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wa inna Allaha ta'ala idha ahabba qauman ibtalahum." Allah uzvišeni kada zavoli neki narod iskušava ih. Ja rečio i cijene sestre, oni ljudi koji su daleko od vjere. Ovo ne mogu nikako razumjeti. Kako to Allah uzvišeni voli nekog pa ga iskušava. Stavlja ga na is ispit daje mu određene bolesti, belaje i Ne znaju da Allah uzvišni kad nekog iskušava timu, briše njegove grijehe i povećava stepen u džennetu, upisuje mu sevap i nagradu zbog onoga svega što je pretrpio u tom iskušenju. Da ne kaže Allahu poslanik sa svojom, fe nema radije felehu rida, pa onaj ko bude zadovoljan sa Allahovim iskušenjem, sa onim što Allah uzvišni spustio mu, njemu pripada Allahu zadovoljstvo. Znači Allah biva sa njim zadovoljan. Vomen sahata ili sahita felehu sahat, a onaj ko bude ljut i nespokojan i srdit na uzvišnje stvorite zbog toga što mu je odredio tu odredbu, njemu pripada Allahova sržba. Njemu pripada Allahova srđba Zbog toga, draga braće i cijene sestre, veoma je važno da svaki musliman dobro zna da kad ga pogodi kakav musibet. Da prvo, draga braće i cijene sestre, da je stržja. Znači da kaže inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Spomenu ove riječi Allah uzvišnog i suri Bekara mi smo Allahu i Allahu se doista vraćamo. Čime će, ako bude zaboravio, sebe podsjeti da je on vlasništvo Allahov, a i ta stvar koju je izgubio, ili ta stvar koju je iskušan od unjaluka ili, ili znači od e, i i bilo čega drugoga gubitka zdravlja ili nekog od bližnjih čarova da zna da su svi, da smo mi svi Allahov vlasništvo i da se svi vraćamo Allahu na posljedku, niko neće od nas ostati živ. Zatim, draga braćo, i cijena sestra, ono što drugo što treba da uradi jeste da zahvali Allahu Đelšanu što taj musibet nije veći, jer može uvijek biti veći musibet. Da pa kaže, hvala ti moj gospodaru, kad si ovaj musibet, znači, da u ovoj količini, u ovom obliku, znači, jer ima svakako da ima uvijek, što naš narod kaže, gore od goreg. Pa da zahvala Allahu na tome. Zatim da se sjeća i prisjeti onoga što će Allah uzvišen dati svome robu, ako osabori, ako bude strpio, znači, na musibetu kojim je određen da će mu zbog toga Allah uzvišno oprostiti veliki dio njegovih grijeha. Da to ima na umu i da zna da u stvari Allah uzvišen mu time znači želi dobro, daje mu znači taj musibet radi određenog radi određene mudrosti da, da bi očito njegove riječ. Zbog toga Resul sallallahu kad bi odrazio bolesnika ne bi govorio ne bi žalio zbog te njegove bolesti ili ne bi znači kukao niti njih još više znači nekakvu jel, e, e potištenost gurao, neko bi govorio tahur inšallah čisto Čist od grijeha ako Bog da, znači nakon bolesti, jer bolest sa, sa vjernika satiri grije. Zatim, treba Allahu rob isto tako da se prisjeti da drage braće i cijene ako se bude namirio sa Allahom odredbom, ako bude ljud zbog toga što Allah uzviš odredio, da time neće umanjiti svoj bol neće išta opromijeniti od sudbine koja ga zadesila nego samo može pribaviti znači Allahu srđbu samo može pribaviti Allahu srđbu treba svaki čovjek da se sjeti riječi Allahu uzvišenog kad ga zadesi neki musibet وما أصابكم من مصيبة فما فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير a sve što je zadesi od bilo kakvog musibeta pa to je zbog toga što su zaradile vaše ruke Allah mnogo toga i oprosti znači ne daje vam za, za svaki grijeh i belaj koji uradite ne daje vam kaznu zbog toga i ne skušava sve to, nego mnogo toga je ali mi smo na posljedku znači krivi. Obaveza vjernicima jeste kad se spusti na njih musibet jeste da budu strpljivi, a onaj ko bude strpljiv bit će zato nagrađen i to najljepšom nagradom. To je draga reći i cijenje da ćemo Allah uzviše nadomjestiti ono što je izgubio boljim od toga. Da ćemo ono što je znači za njega bolje i nakon gubitka određene stvari svakako Allah uzviše pokazati i dati znači ono što će biti zadovoljan. Tako se bilježi u predaju kod imama muslima od umu seleme da ona kazala čuo sam Allahu poslanika sa kako kaže ma min muslimin tusibu musibetun fa yakulu ma amarahu Allah. Nema nijednog muslimana koga zadesi neki musibet pa, pa u, kaže svojim riječima ono što Allah uzvišen naredio u Kur'anu inna lillahi wa inna ilaihi rađun mi smo doista svi Allahovi i Allahu se vraćamo Allahume ajirni fi musibeti o Allahu nagradi me daj mi piši mi sevap i zbog mog sabora u ovom mojom musibetu, vahluf li hajran minha. I nadomesti mi, nadomjeri mi, mi bolje od onog što sam izgubio. A onda kaže poslanik sa sam, illa ahlef Allahu lehu hajran minha. A da mu neće Allah, Allah uzvišeni, nadomjestiti bolje od toga. Zamijeniti ono što je izgubio boljim od, od toga. Znači ovo je Allahovo obećanje koje nam prenosi ovdje poslanik i svakako svaki vjernik bilo treba da ima na umu i da zna da vjernika ne obode ni trn, niti briga, ni truga, ni bolest, ne zadesi ga, a da malo zbog toga na obrosti divlje divlje griha. Pa zbog toga, znači, draga veće čuvajmo se toga da budemo srditi na Allahovu odredbu, jer ona zasvom iziskuje, znači, Allahovu srđbu Allahovu sržbu. Drugo djelo, draga braćo, i cijenim ono sestri kojim se izaziva srđba Allaha Žešanu, koju mnogo danas ljudi čine, a to je isto tako zulum, draga reći Nepravda. A naš gospodar zabranio je zulum samome sebi rekavši inni nehejtu zulme an nefsi vađa'altuhu bejnekum muharrema fela te zalemu doista ja sam u hadisu kuciju ja sam sebi zabranio zulum i učinio sam ga da među vama bude zabranjeno, pa nemojte jednim drugima zulum činiti. Nemojte jednim drugima zulum učiniti A zulum, draga veću i sestre, je jedan od grijeha s kojim se izaziva srđba Allahova. Spominje se u predaju od poslanika da je rekao Man hasaba fi batini wa huwa ya'lamuhu. Onaj ko se bude sporio s drugim ljudima zbog neistine, zbog nečega u čemu nije u pravu. I to on dobro zna da nije u pravu. Znači, spori se zbog, zbog nekakvog dunjaluka, da bi oduzeo možda tuđe pravo, zulum učinio i dobro zna da nije u pravu, lam jezel fi sehati Allahi hatta janza. Neće prestati biti pod Allahom srđbom sve dok ne odustane u takvog djela. Znači Allah će uzvišeni neprestano nad njim biti lutit i srdit se na njega sve dok taj čovjek znači ne prestane, ne prestane uzimati prava drugih ljudi. U do hakima koji on zabilježi Abdullah ibn Abbas spominje se da je rekao Allahu poslanik sallallahu men aana zaliman li yuthida bi batilihi haqqan onaj ko bude pomogao kakvu zulumčara da bi se zbog njegove neistine oduzelo tuđe pravo faqad bariyat minhu zimmatu Allahi wa zimmatu rasulihi od njega je znači odrekao se Allah njegov poslanik taj čovjek nema ništa ni sa Allahom ni sa njegovim poslanikom. Odriču mu znači, ovdje, poslanik uzman odriče znači ikakvu vezu sa uzvišenim gospodarom ili vjerom islamom ili poslanikom sallallahu alaihi Spomnje se da je Omer ibn Abdulaziz napisao u pismu jednom od svojih namjesnika savjetujući da nikom ne čini zulm. Pa mu je rekao o čovječe ako te ikad tvoja moć koju imaš sada nad ljudima bude zvala da činiš ljudima zulum, da oduzimaš njihova prava, sjeti se Allahove moći na tobom i znaj da to što bi da će to proći. A sjeti se da ono što pred sebe stavljaš, znači od grijeha, kad tome ti ideš, znači svakako ćeš se s njime suočiti pred Allahom uzvišenim. Spomni se također od Sejda ibn Abdulaziza, da je rekao predivne riječi. Onaj kaže ko učini kako dobro djelo nek se ra, nagrade kod Allaha nagradi nada. A onaj ko bude činio kako loše djelo neka kaže ne negoduje kad mu dođe nagrada odnosno kazne za to njegovo loše djelo. Neka se ne, ne čudi. Pa onaj ko bude uzeo kaže zbog svoje snage bespravno od drugih ljudi nešto Allah uzmiše će mu sigurno dati da doživi poriženje da okusi poniženje zbog tog svog ponosa koji ga je natjerao da uzima bespravno ljudi njihove stvari i njihove metke. A onaj ako bude skupljao metak također pomoću zuluma, čineći drugima nepravdu, Allah uzvišenići da će mu da će mu siromaštvo da će siromaštvo i da s time bude ponižen na sunnjeme danu. Ne bi draga i cijenje sestre odijela kojima danas mnogi ljudi srde svog gospodara jeste ljutnja roditelja. Mnogi danas ljudi loše se odnose prema svojim roditeljima i time zaživaju srđbu njihovu. Ne znajući ili možda previđajući da time zazivaju i srđbu svog gospodara. Jer rekao je Allah u poslanih sallam Rida rab fi rida validain Doista zadovoljstvo gospodara je u zadovoljstvu roditelja. Wa sahatu fi sahatihima a njegova sržba Allahova sržba i ljutnja na njegovim robovima jeste ako razvijete svoje roditelje u srđbi roditelja. Pravo roditelja je toliko, kako to spomni islamski učenjaci, da čovjek ga apsolutno ne može odužiti. Ne može ga odužiti. I dolazi odmah nakon prava uzduži gospodara se samo ono božava da se njemu širk ne čini. وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا i tvoj gospodar zapovjeda da samo njega obožavate i da roditeljima svojim činite dobročinstvo. Samo u jednoj situaciji, a malo je takvi roditelja koji danas od svoje djece traže, traže da to učine. Samo u jednoj situaciji Allah uzvišeni dao je opravdanje svojim robovima da ne budu pokorni roditeljima. A to je ako ih ako ih nagovaraju na ono što je nepokornost Allahu Đelešanu, jer se spominje u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem la ta'ata lil mahluki fi ili halik. Nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Međutim, malo je takvih roditelja koji svoju djecu nagovaraju na loše. Koji svoju djecu govore kravite, lažite, nemojte klanjati, nemojte pokorne lahu biti. Malo je takvih roditelja. A puno je ljudi koji svojim roditeljima neposlušnost čine, koji ih sikiraju ili im ga zadaju, ili možda na njih povisuju svoj ton, ili ne daj Bože, čak i podignu ruku na njih. Kaže znači gospodar وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ فَلَا تُطِئْهُمَا Ako te tvoji roditelji budu nagovarali da mu pripišeš ono o čemu ti nemaš znanja, pripišeš sudruga, da učiniš širk, nemoj biti pokora. Međutim, pored toga, draga braćo, cijeli sestre, pogledajte ovdje, i pored toga, znači, roditelji najgora vrsta koja ima, oni koji nagovaraju svoje djete da učine širk, Allahu Đelšanu, Allah kaže, nemoj im se pokoriti. Međutim, pored toga, kaže, o sahibhuma fi dunja marufa. Ali pored toga, ti prema njima se lijepo na dunjalku obhodi. Pokaži im svoje poštovanje. Prema njima, znači, onako kako adet i običaj zahtijevaju, lijepo se obhodi, وَاتَّبْلَ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْ I slijedi put oni koji se meni vraćaju, Thumma ilaje marđi'ukum, zatim ćete se meni vratiti, te bima kuntum ta'melun, ja ću vas sve obavijesti o onome što ste vi radili. Također, draga braćo, se neki primjeri dobročinstva prvih generacija muslimana. Rekao je Ma'mun, kaže, nisam vidio čovjeka koji je veći dobročinite svojim roditeljima od Fadla ibn Jahje. Fadl ibn bio je dobročinite prema svojom ocu. Kaže, njegov otac bio je star čovjek, pa su završili obojica u zatvoru, u nemrosti bili su jednom sultanu, pa kaže, pošto je star bio azimski period, pa se nije smio abdestiti osim toplom vodom. Pa su bili u zatvoru, zatvoreni, vlasti su im drva, nisu mogli lošiti vatru. Pa je, kaže, Fadl, da bi zagrijao vodu za svoga oca, da može na sada ustati i abdeste, napunio, kaže, posudu vodom, i zatim kaže, stavio tu posudu, držao čitavu noć nad lampom ili svijećom, na plamnu svijeće. Svakako plamen svijeće ne može zagrijati ništa. Međutim, on je čitavu noć držao tu posudu, kaže, do jutra, da makar umlači tu vodu, što naš narod kaže, da je makar, znači ne bude puno ledena. Kako bi, znači, njegov otac imao vodu. Kako bi njegov otac imao vodu. Također, draga braćo, bilježi se da je poznati komentator Kur'ana za mahšari, pošto je bio, kažu, bez jedne noge, amputirana noga. Upitao ga neko, kaže, otkud? Kaže, otkud to si izgubio nogu? Pa kaže, Allaha mi to je, kaže, dova moje majke. Kletva moje majke proti mene. Dobro, draga braći i sestre, poslušajte ovo sad što se desilo. Šta je ispričao o sebi ovaj veliki imam za mahšari? Kaže, dok sam bio dječak maleni, kaže, uhvatio sam vrabca a bio sam dječak malen, nisam znao. Pa se ga svezao nekakvom koncem za nogu njegovu. Pa sam ga pustio da, da leti. Pa je, kaže, ušao u Pa sam ja vukao, vukao, vukao, kaže, dok nisam nogu otkino Pa kad je majka to moja vidjela, kaže, puno je bilo to teško palo. Pa je rekla, kaže, kata Allahu riđak, Allah tebi osekao nogu. Kao što si ti to, toj nevinoj životini, znači, tom vrapčiću, osjekao njegovu nogu. Kaže, pa kad sam putao poslije na putovanje u Buharu grad, tražeći znanje, pao sam sa konja, kaže na putu, pa mi se noga slomila. Pa je poslije toga znači došlo do komplikacija u liječenju preloma, kaže, pa je na kraju moralo se znači od amputirati. Pa kaže, sustigla me kletva moje majke. Sustigla me kletva moje majke, ujete maleno znači. A koliko odrasli danas ljudi ima, imaju koji znači znaju i vezvati srđbu svojih roditelja. Dalje od kojima se zaziva, sržba Allaho, da nas Allah toga uzvišeni sačuva, jeste mnoštvo praznog govora. Kile wa kale, rekla kazao što bi rekao naš narod, wa sual, i mnoštvo pitanja od kojih koristi niko nema. Samo da se, da se pita, wa ba'atu'l mal i trošenja imetka u svrhe koji nisu šritom propisan se troši. je ima muslim u svome sahihu od Ebu Hureyre radijallahu ta'hanu da je rekao poslanik sa uslam, inna Jeshatu lakum thalathan. Allah doista uzviše i plemen kaže srdi se na tri stvari kod vas. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve kale, rekla kazala, wa su'al, i nešto pitanja, wa ida'atul mal, i upropoštavanje metka u nešto što od, čega nema nikakve koristi čovjek. Pa kaže, imam komentarš komentaršujući ovaj hadis, što se tiče, kaže, ovo govora rekla kazala kal, kaže, to je da čovjek ne samo da ulazi, draga braćo, zabranjen govor tu, nego da kaže da presluša vijesti drugih ljudi, pri, pripovjetne priče, kaže ono što ga se ne tiče od njihovih stanja, njihovih postupaka, šta su radili, od čega nema nikakve koristi za njegovu ni dunjalog na hiret. Znači, pričanje nekakvih praznih priča, viceva i tako dalje. E to je kile kala. A još ako se u tome, drago braćo, mogu reći da je to ružna stvar, da Allah to ne voli. A ako se u tome nalazi, znači još gibe, togovaranje, psovka, nemoralan govor, ružan govor, govor koji vrijeđa, uznemiravajući, nimet i tako dalje, ono što je zabranjeno, laž, svakako to treba već biva znači od, od muharremata, od zabranjenih stvari. Zatim kaže Imam što se tiče, kaže, mnošto pitanja. To je, kaže, da čovjek stalo i ustrava nekakvim pitanjima, kaže, koja, koja se ili nisu desila, ili se ne mogu kaže, ono o čemu nikakve potrebe nema, ni to nima od toga koristi, niti bilo ko, znači, od ljudi. Kao na primjer, neki su bili pitali, kaže, koje je boje bila Kamila Salihovog naroda? Ili, ne znam, ja, e, kolika je bila Nuhova lađa, od nečega, znači, od, čega, nema, znači, apsolutno nikakve koristi, da je bilo u tome koriste nekakve, znači, Allah to spomenuo, ili kakva je vrsta bila psa, među, znači, uh, e, ashabu kef, znači, ljudi koji su bili pečeni i druga nekakva, znači, pitanja od kojih nema, ili šta bi bilo kad bi bilo, a ima ljudi, znači mnogi koji tako onaj, pitaju neke stvari od koje nema niko koristi. Zatim, kaže ona nevoju što se tiče riječi poslanika sa uzmeme, vojba'atul mal, upropaštavanje metka ili gubljenje metka kaže, to je da ga čovjek troši ono što Allah uzvišen nije propisao šarijetom svojim da se troši. Kao što je, vaga već prije svega, da čovjek troši na sebe i svoj porodcu. Kupujući sebi i svoju porodcu, izdržavajući se, pomažući druge muslimane, prvo svoju rodbinu, pa zatim druge sirotinju, komči, i one koji može, ako ima viška u toga imetka, trošenje znači na lahom putu za one e, nekakve propisane propisane ibadete islama koji su propisane kao sadaka, zekat, pomaganje muslimana i tako dalje, u svemu ono što je korisno i za opće dobro muslimana. Međutim, da ga čovjek troši i metak taj drago reče da ga troši kockajući se. A danas mi smo prva zemlja na Balkanu, kažu po kladionicama, velik veliki broj muslimana danas jel kocka se svakodnevno, znači odlazi po jedan put, dva put u kladionicu tu po nekoliko maraka ostavlja ili trošeći ga u nešto što je, što je haram inače šteti njegovom zdravlju kao što je duhan i drugima šteti i donosi loši smrad i gori bila onaj ko puši duhan nego onaj ko je je bijeli i crveni luka, a njima nije dozvoljeno otići u džamiju jer uznemiravaju znači ne samo klanjače nego i meleke kojima smeta smrad i drugi vrste znači kockanje koje danas ljudi koriste i uništavanje metka ono što ne koristi nikako čovjeku, niti drugim muslimanima, svakako to je od dijela kojima se sržba Allahova izaziva. Pa se toga treba čuvati. Također od dijela koj, kojima Allah uzvišeni onoga koji čini svakako na njega se rasrdi jeste kažnjavanje drugih ljudi. Mučenje drugih ljudi. Uživanje u tome. Bilježi Ahmed u svom musnedu i Hakim i drugi od Ebu Mame radijallahu da je rekao poslanik sallallahu alejhi je kunu fi hadhihi al fi ahir zaman rijalu mahum siyatun ka'annaha aznabul dakar. doista kaže ovo u našem ummetu znači među muslimanima biće na kraju na kraju znači vremena vi ste presudni dan ljudi muškarci koji će imati kaže sa sobom bičeve kao da su kaže kravlji repovi ovo moglo izgledati kod danas pendreci jednu dune fi sahati Allahi ويروحون في غضبه kaže osmanjuju Allah na njih srbit i omrknju znači akšan im dođe Allah na njih ljut zbog toga draga reću što znači tim krvnim repovima ili tim bičevima zlostavljaju tuku i udaraju druge, druge ljude i to će biti najveći muhlisi na sudnjene danu jer bespravno, bez ikakvog prava, znači skrnave čas drugih ljudi, prospaju njihovu krv i nanose im povrede, pa se treba musliman čuvati toga, znači, da povredi drugog muslimana, da nanese bol njemu bilo kakav, tu da je Resul draga braća i cijene sestre zabranjivao čak da se zastavljaju, da se kažnjavaju i muče životinje. A kamo li čovjek? A kamo li čovjek ljudsko biće da se muči? Da se masakrira ili ne daj Bože da se znači e, i, izlaže znači nekakvom mučenju, e, izrugivanju, smijavanju, ponižavanju jer je znači čast vjernika muslimana veća od časti kabe. Također da znači od dijela kojima, znači, kojima se zbog kojih se Allah uzvišen srdi jeste i dijelo kojim danas također puno rašeno među današnjim svijetom pogotovo među svano, a to je da ljudi traže da zadovoljstvo kod ljudi, kod Allahovih stvorenja sa dijelima kojima se srdi ili izaziva sržba Allaha Đelšanu. Bliži nam Tirmizi u svome sunenu od majke pravovjerne Ajše da je kazala, čuo sam Allahu poslanika sam kako kaže meni tome se rida, rida Allahi bez sehati nasi kefahu Allahu mu'neten nasi onaj ko bude tragao za Allahovim zadovoljstvom pa makar bilo krivo to ljudima makar se zbog toga drugi ljudi srdili Allah uzvišeni će mu dati da bude neovisan drugim ljudima znači da ne ovisi o njima Allah se uzviši pobrinuti za tog čovjeka za tu osobu pa će biti neovisan o njima. ومن تمس ومن تلمس رضا الناس بسخط الله a onaj ko bude tragao za zadovoljstvom ljudi ljudi srbeći pritom Allah za šanu وكله الله الى الناس Allah će ga uzeti prepustiti ljudima onaj ko bude tragao i gleda da ljudi samo sa njim budu zadovoljni, zapostavljajući zadovoljstvo Allaha Žešanu. Ili znajući da time srbi Allaha Žešanu, Allah će uzeti prepustiti tim ljudima. A mi znamo kakvi su ljudi. Ako danas o tebi lijepo pričaju, vrlo brzo se može preokrenuti ploča. Pa da zbog najmanje sitnice da, da, budeš kod njih omržen, ili da o tebi loše pričaju, da ne budeš omi, kod njih, među njima znači omiljen, i Allah uzvišen to često drne svojim robovima. Međutim, ovo je danas veoma prisutno, veoma prisutno, znači, kod nas, da zbog najmanje sitnice tragamo, znači, za zadovoljstvom ljudi nastojimo da njima udovoljimo, a zapostavljamo zapostavljamo za zadovoljstvo. Također, da reću, od velikih grijeha kojima Allah uzvišeni srdi se, zbog koji se srdi znači na svoje robove, jeste da negiranje Allahu i blagodati. Negiranje Allahu i blagodati. I uskraćivanje te blagodati koje je čovjek, čovjeku Allah uzvišeni dao onima koji je zaslužio. Prvo negira mu Allah to dao, nego misli da je sam stekao da ne slijedio, svojim umom, svojim znanjem, svojim prstima, kada je svojih deset prstiju zaradio, i ne da onome ko, ko to zaslužuje, ko ima na pravo, u tome pravo. Spomenuo imam Buhari u svome sahihu od Abdurrahmana ibn Ume, uh, Ebi Amre, od Ebu Hureyre hadis u kojem je rekao poslanik Sosnic priča o događaju o trojici ljudi koje Allah uzvišeni iskušao. O trojici koji su bili znači u Benu Israilu. Jedan od njih bio je, kažu, imao je na sebi bolest lepre. Znači njegova koža bila je e, oboljela od ove kožne bolesti. Drugi je bio kćelov znači nije imao kose, a treći je bio slijep. Pa Allah i plemeniti htio da iskuša se trojicu. Pa je poslao svakom od njih po meleka. Pa prvo mu došao melek kaže čovjeku koji je bio znači, šugav ili oboljen od lepre. Pa ga upitao kaže šta bi ti najviše volio da se da. Pa je rekao kaže lijepa boja kože lijepa boja i, i lijepa boja kože, znači da mi koža bude lijepa. Jer me ljudi, kaže, izbjegavaju, znači zgražavaju se od mene. Pa ga je Melek pomilovao, samo kaže, pa od njega to se otišlo. Zatim mu dao lijepu boju, lijep izgled kože i lijepa kože da bude, znači ugodna i prijatna. Pa ga je upitao nakon toga, koji mjetak najviše voliš? Pa je rekao, kaže, kamile. Ili je rekao, kaže, krave, ravija se mi. Pa je nakon toga, e, Dao mu znači kamile i to su kaže bile kamile znači steone. Znači one koji se trebaju uskoro znači uskoro se trebaju znači donijeti mladunčar na svijet. Pa mu još melek proučio dovu i rekao barek Allahu leke fiha neka ti Allah u njima dadne bereket. Zatim otišao čovjeku koji je bio čelav pa je rekao šta bi ti najviše volio. Pa kaže da mi je lijepu kosu i da kaže od mene obje znači ova čelavost. Kaže ljudi mi izbjegavaju, žale se od mene. Pa kaže je pomirao po pa je otišla od njega ta znači čelavost pa mu je iznikla, izrasla odjednom, znači lijepa kosa. Pa ga upitao koji ti je metak najdraži, pa je rekao krave. Pa mu je dao krave koji su bile ne i rekao mu još Jubariku leke fiha, Allah ti dadne bereket u njima. Zatim otišao slijepcu. Pa ga upitao, kaže, šta, ti šta bi ti najviše volio? Pa je rekao, kaže, nam je Allah vrati moj vid, kaže, pa da sa njim vidim ljude. Pa ga je potrao po njegovim očima melek, pa mu vratio njegov vid, a šta bi najviše volio dinetka? Pa je rekao, kaže, ovce. Pa mu je dao, kaže, ovcu koja je bila sjajna, znači uskoro se treba, znači, ojaniti, donijeti, znači, mladunčad na svijet. Pa je, kaže, kod onog prvog, znači, koji je dobio, znači, kanila, kod njega se, znači, kanila donijela na svijet i kod onog drugog otela se krava, kod ovog trećeg, znači, slijepca također, znači, ojanila se njegova ovca, pa je kroz nekoliko vremena, znači svaki od njih su imali, svako od njih imao po čitavu dolinu, znači onaj e, šugavi imao je čitavu dolinu, znači kavila a opet drugi onaj koji je bio ćelom prije toga imao je punu dolinu krava, a treći slijepi punu dolinu ovaca. Zatim je došao ponovo onome koji je bio znači iskušan leprom kožnom bolesti došao mu kaže melek obliku i liku Onako kako on prvi puta izgledao. Pa se postavi i rekao mu, kaže, ja sam doista siromaš čovjek. Kaže, putovanje me do ovdje dovelo, znači moja poputnina, moja obskrba za put se potrošila, ne mogu znači doći do mjesta koje hoću, kaže, kaže osim da mi Allah pomogne, a zatim ti, nakon Allaha ti. Pa te molim, kaže, molim te u ime onoga koji je tebi dao tu lijepu tvoju, kaže, tvoju lijepu boju, boju kože i tu lijepu tvoju kožu. I ovaj lijepi letak. Daj mi samo jednu kamilu a imao je dolinu. Da kaže, pomognem se sa njom u svom putovanju, da do, svoje putovanje dovršim. Pa mu je rekao ovaj, znači, ovaj vlasnik sebe tog stada, znači koji sebe imao lijepu kožu, doista mnogo obaveza ja imam. Pa mu je rekao, znači Melek, ko da te ja nešto poznam, ko da sam poznat, da nisi ti slučaj nekad bio ovako, znači iskušan leprom i da ste ljudi možda izbjegavali i prezvali kao mene, pa ti Allah dao i bio siromašan, dao ti Allah Pa je rekao, ne, ne, ne, ne, nikada. Ja sam ovo sve naslijedio, kaže, od mojih predaka. Tamo pa je rekao Melek, in kunte kadinen, Fesajeraka Allahu lama kunt. Ako budeš lagao, neka te Allah vrati na ovo stanje u kom si bio. Pa je zatim nakon toga došao čovjek koji je bio čelo bez kose u njegovom liku kako ga zatekao, znači prvi puta je Melek i rekao mu, kao što je rekao ovom, pa mu on isto tako odgovorio da ima mnogo obaveza, da je taj metak naslijedio od svojih, znači roditelja, pradjedova i tako dalje, pa mu melek znači proučio dovu ili kletu, in kunte kabinom fasajarak ina ma kunt, ako si istinu rekao, ili ako si slagao, neka ti Allah vrati, znači, na ono stanje kojem si bio. Zatim je došao slijepcu u njegovom obliku. I predstavio se, rekao mu, ja sam siromašan čovjek, nemam više stava za putovanje, pa molim te daj mi samo, znači, daj mi samo jednu ovcu od danas ne imam pomoći osim ako mi ti pomogneš, a za, znači Allah ako me ne pomogne, a zatim ti. Pa molim te, vra, u ime onoga koji je tebi vratio vid i koji, te, koji, koji ti je, kad si bio siromašan, dao ti znači, ovo, ovo bogatstvo. Pa mu je rekao, kaže, taj čovjek, vlasnik sebe ovaca, uzmi šta god hoćeš. Fe vallahi la ajhiduke li bi še'in ehaste u lillah. Danas ti neću skrati ništa što budeš uzeo u ime Allah. Pa je rekao, znači, melek mu tada, zadržiti svoj metak. Fa innama ibtulitum, doista vi ste iskušani, fa kad radi Allahu anke, i Allah je s tobom zadovoljen. wa sahata ala sahibejk, a srdite na tvoje, na tvoje dvojicu prijatelja. Ovu predaj znači bilježi također imam Buhari u svom sahihu i muslim. I muslim. Pa vidimo, draga braća i cijene sestre, da razlog Allahove srđbe svakako može biti i uskraćivanje prava prava onima koji imaju pravo našem metku i negirali da nam je to Allah dao, a sve što imamo, to nam je Allah dao. Lažno zakljuje da bi se, znači, da bi se domogao čovjek tuđeg metka ili tuđeg prava. Ili ima muslim u svom sahihu od Ibn Mesuda radijallahu da je rekao poslanik sa men halefa ala mali imri muslim bi gajri hak laki Allahu wa huwa alihi gadban ko se bude zakleo da bi kaže oduzeo i drugog muslimana bespravno susret će Allaha uzvišnog Allah će na njega biti ljutit Allah će na njega biti srdit također nakon citiranja ovog hadisa kaže Abdullah ibn Masud citirao je kuranski ajet i rekao kaže zatim me kaže poslanik sam proučio riječi Allaha džeshanu koji potvrđuju znači koji potvrđuju što poslanik se rekao innal ladina yashtaruna bi ahdi Allahi u ajmanihim semenom kalila, doista koji, oni koji kupuju sa svojim zakletima Allahom i svojim, kaže, lažnim zakletima, kaže, nešto što malo vrijedi, zaklinju se znači Allahom i svoje zavete daju za ono što nešto što malo vrijedi ulaike la halaka lehum fil ahire doista takvi nikakvog udjela neće imati na ahiretu. Prva kazna njima. Ništa na ahiretu od nikakvog udjela neće imati. Znači mi se u džennetu. Vela ukelimu Allahu. I sa njima Allah neće razgovarati zato što je strnut na njih. Vela jenziru ilihim. I zbog toga što na njih ljudi neće u njih čak ni gledati. Vela jenziru ilihim jevme kijametu na sudnjem danu. Znači, vela yuzakihim. Nit će ih od grijeha očistiti. Vela hum azabu nelim. I njima pripada bolna patnja. Bolna patnja pet kazni Allah uzviši pripremio takvima, znači koji se zaklinju se lažom i Allahom, kidaju znači Allahove obaveze ili zavete date Allahu Đelšanu da bi znači u određu tuđi metak njima doista pripada pripada znači Allahova srđba. Neće nikak udjelu na ahiretu imati, neće Allah sa njima razgovarati, neće u njih gledati i njima, znači neće je očistiti i njima na sudnjem danu pripada znači bolna, bolna žestoka patnja. Pa nas Allah uzviši toga sačuva. Također, dakle, znači, od dijela kojima se znači izaziva Allahova sržba jeste izazivanje sržbe braće muslimana. Bespravno. Da čovjek namjerno ili nesmotreno izaziva druge muslimane. Izaziva njegovu sržbu. Razlučuje ih ili uznemirava pa se oni na njega ljute. Bilo imam muslim u svome sahihu da jedne prilike kaže prije što Ebu Sufjan primio islam prošao pored kaže Salman al-Farsija i Suhejba ar-Rumija i Bilala prošao pored njih. Pa kad su ga vidjeli, znači, svakako, Suhej Berrumi bio je Mekelija, znači stan u neki, zna šta mu je Sufjan radio, a također je Bilal, pa su rekli njih trojica. Allah nam kaže, nisu Allahove sablje uzele ono što su trebali uzeti kad je dovolj ne neprijatelja. Znači, nisu došli za treba, znači pod njegov vrat, a tada još nije bio primio islam Ebu Sufjan. Pa kad je to čuo Ebu Bekr, a Ebu Bekr je bio, inače, blag i čovjek, prijekio je da Ebu Sufjan prihvati islam, pa je rekao, eto kunu nehad kurejš, li šejhim kurejš, josejidihim, zar ćete to reći, kaže čovjeku koji je, znači ugledan u kurejš, plemenu kurejš, i koji je jedan od vođa, pa je zato, nakon toga, znači, Ebu Bekr došao od poslanika sa ispričao, ispričao to, svoj sa Međutim, poslanik sa osvrem ukorio ovdje Ebu Bekra, pa je rekao, o Ebu Bekra, la alleke agdabtehum, Kaže, možda si razljutio Ebu Bekra. To što si rekao, znači, nije mi ukorio radi ovoga Allahu neprijatelja. Len kunta Ako si, kaže, razljutio Ebu Bekra, doista znaju da si razljutio svog gospodara. Pa je nakon toga Ebu Bekra otišao njima, kaže, i rekao, ja ih vata, o moja braća. Agabtuku, ja sam vas naljutio. Znači, izvinjava se njima odmah Ebu Bekra, pa su rekli, la, nisi, jagfiru Allahu leke jahi. Nisi nas naljutio, nek ti Allah oprosti, brate naše. Nije dozvolio znači da prođe vremena, nego odmah izvedio situaciju sa njima, kad mi je poslanik samo objasnio da nije bio u pravu. Pa se trebamo čuvati toga, draga da, da rastavljeno vaše braće muslimane bez razloga. Također, draga braće, od osoba na koje se Allah uzvišen srbi jeste oholi ljudi koji smatraju da su gospodari. Da su gospodari mimo Allah i da ta moć ili vlast ili novac i netak, da im daje za pravo da sebe proglase neuzubila, znači ljudima koji znači upravljaju ovim svijetom. Bilježi se u predaju od imama Ahmeda u njegovom usnedu od Ebu Hureyre, radi Allahom da je rekao poslanik sa ozem, ešed ištedda gadabu Allahi ala men za'ne ennehu melikul emlak. Allahova se sržba pojačala protiv onoga koje je pomislio ili ko misli da je on vladar vladara. A zatim kaže poslanik sa ozem, La melike ilu Allah. A nema vladara mimo Allaha. Jer Allah posjeduje sve. Walillahi mulku samavati wal ard. Samo Allahu pripada vlast na nebesima i na zemlji. I na nebesima, a i na zemlji. I zbog toga Allah uzvišeni kaznio najvećom kaznom i faraona koji je za sebe govorio Ana rabbukumul a'la. Ja sam vaš najveći gospodar. Misli za sebe da je božanstvo. Također od dijela kojima se izaziva srđba Allaho jeste ubijstvo muslimana namjerno. Da neko ubije muslimana namjerno, da mu oduzme život. To se spominje u suri An-Nisa strašna prijetnja za one koji tako učimo. Pa kaže uzvišen gospodar وَمَا يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَأَمِّدًا A onaj ko namjerno ubije vjernika فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا njegova kazna će biti džehennem u kojem će vječno ostati Allahu alaihi i Allah se na njega rasrdio wala anahu i prokleo ga je wa adda lahu na azima i pripremio je takvoj osobi vječnu patnju također dakle rećo ono što najčešće možda čujemo od stvari kojima se srdi koji izazivaju srđbu Allahu Đešanu jesu riječi riječi bilježi Malik u svojom uveti od Bilala ibn Harisa da je rekao poslanik za slam إن رجل يتكلم بكلمة من رضوان الله ta'ala. doista neki čovjek izgovori riječi u kojima je zadovoljstvo Allah Đelšanu ma je vunnu en tebluga ma balagat ne misli da će te riječi ga dovesti do tog stepena do kojega dovedu fa yaktubu Allahu lahu biha ridvanehu ila jevmil kiyame pa mu Allah uzviše zbog te lijepe riječi utiše do svoga do sudnjega dana znači svoje zadovoljstvo bila s tim čovjeka zadovoljna zbog riječi koje, lijepe koje je rekao ova riječ, dakle, braćo, može biti zikr, može biti lijepa riječ. Kelimetu, pajibetu, sadaka. Lijepa riječ je sadaka. Riječ koju možda postakne nekoga da sjeti svog gospodara, postakne na ibadet, na teobu, savjet lijep bratu muslimanu, lijepa riječ zbog koje biva čovjek upisan u muslimanu zadovoljstvo Allah što sudnjeg dana. S druge strane, ovo rijetko možemo čuti. Međutim, ovu, ovu drugu stranu često smo prilice čujemo, a to je da neko izgovori riječi kojima izaziva sržbu Allah Žešanu. Ne pali na to. A kaže poslanik sa zemljom, va inna ređule la yatakellemu bi kelimatin min sahati Allahi ta'ala ma je vunnem ma balagat. I doista neki ljudi izgovaraju riječi kojima se izaziva Allahova sržba. I ne misli da će ta riječ toliko dovesti, odvesti, toliko daleko dok je odvodi. A to je džahennem, draga veća. فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَتَهُ إِلَا يَوْمِ الْكِيَامَ Pa mu Allah uzviše zbog te riječi zapiše do sunnjega dana svoju srđbu da nas Allah uzviše i promijeni toga sačuva. Ja molim uzvišnog gospodara da nam oprosti naše grijehe i da nas učini od onih koji slušaju Allahu govor i slijede najljepše. Wa sallahu ala nabina Muhammed wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Barakallahu fikum.